Bacterioi el bovinae stomacoi disigas plastajoin. Austrae esploristoi identigis en la liquajo de la rumeno de bovinoi microboin kiwi povas disigi plastajoin al siai consisteroi. Estonte, tiu crom producto de la vianda industrio povus esti applicata por recicli plastan rubajon lau natura cae medicon vena maniero. Plastajoi estas conatai ciel materialo, ciu estas nur tre malfacile disigebla al siei consisteroi. Tion attestas ancau la crescantai rubajai montoi, cun granda amasso da plastai boteloi cae pacaj materialoi. Austrai esploristoi de la agricultura universitato en Vieno nun trovis eblezzon por contrao efici alla forgettado de plastagioi. Iam pli fruae studagioi estis montrintai che microorganismoi productas enzimoin ciui capablas disigi materialoin e la natura medio ciui similas al plastagioi. Nun la esploristo i testis chutio funkcias an sinteticae materialoi. La esploristo iam sciis che la natura kai poliester simila substanzo cutino povas esti disigata de microorganismoi. Cutino aperas tre ofte en la natura medio, cae gi prisorgas exemple en la scelo de pomoi, la vaxetsan aspecton de la fructoi. La esploristoi demandis sin, kie tiai microorganismoi estas troveblai grand quante en natura medio, ca ili fine trovis tion en la rumeno, tio estos uno el la quar stomacoi de bovoi. Char remaciuloi devas disigi multe da planta materialo, la esploristoi supposis che la serciata i microorganismoi devas trovigi en la liquaggio de la rumeno. Post ciam ili esti successe constatintai, che vere formigias en la bova stomacoi la microorganismoi, la esploristoi comensis prilumigit ion. Ili volis el trovi ciula enzimoi, ciui estas productitai de la microorganismoi, capablas ancau disigi artefarita in Tiu cele, la esplorista Teamo havigis al si granda in quanto in da rumena liquajo el buceioi, cie la liquajo, estas alicase considerata ciel forgeta producto. Oni lancis seque experimentoin cun tri diversae spezoi de sinteticae plastajoi ciui estis mixitai cun la rumena liquaggio. Oni unu flanque prilumigis la malfacile malcomponeblan polietilente reftalaton poeto, sed ancau du pluain plinovain variantoin de plastagioi, ciui estas consideratai ciel facile malcomponeblai cae recicleblai. La resulto montris che ciui tri spezzoi de plastagioi, post certa tempo, estis disigitai en la rumena liquajo al siai consisteroi, ciui estas monomeroi cae oligomeroi. Ciui consisteroi seque estas utiligeblai por producti au novain polimeroin au complete malsamain moleculoin. La gisnunai metodoi por recicli poeto poteloin, ofte al portas mecanicain problemoin, cio conducas al perdo de qualito de la reciclita materialo. Metodoi de chemia reciclado ne montras tiuin problemoin, sed ili ne estas medicon venai. Alietio aspectas cela rumena liquaggio. La esploristo inuncelas el trovi pli pri la sinergioi de enzimoi por povi laueble baldau producti efficain enzim cocktailoin por la industria reciclado. Cai la rumena liquajo povus esti tiu cele utiligata. Gia estas suffice grand quante disponebla.